для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. глядзелі, як асядае чарнее вадзяніцы снег, як цюрчаць пераліваюцца сонечнымі зайчыкамі ручаіны, як паруе сохне пахучая красавіцкая зямля. Хадзілі да знямогі за плугам, чуючы пад босымі нагамі сыраватую мяккасць растрывожанай зямлі. Аралі, баранавалі, сеяли. Як і ўсе зранку да вечара быў у полі меканор. Араў сеяў, як усе, але думка пра грэблю не давала спакою яму нават у гэтыя дні. Чакаў меканор, калі падступіць тая часінку, якую можна будзе адарваць куранёўцаў ад поля, прывесці на грэблю, Часінка зацішку пасля таго, як пасеюць і да таго, як пачнецца сенакос. Чакаў міканор нецярпліва. Ні раз ні два хадзіў на ўзболатак, ад якога павінна была пачынацца грэбля. Стаяў, узіраўся ў халоднае шырокае разводдзе, з якога адно вылазілі чорныя дзеркачы кустоў, чэзлых бярозак і алешанак. Вода, што разлівалася аж да самай выспы, на якой віднеліся з-за хмызняку некалькі крайніх алешніцкіх хат, хавала не толькі балота, але і амаль усю дарогу разам з мастком. Першымі днямі здавалася, што разводдзе не спадае зусім, можа быць, утрымаецца не толькі ўвесну, але як бывала іншы год дастаіць да сярэдзіны лета. Многа дзён сышло, пакуль не ўбачыў, як пачалі выглядаваць на пацяплелай поўнай сонца люстранасці першыя купіны вясёлыя сакавіта зялёныя грыўкі травіцы на іх Дзень за днём на сонечнай вадзе копін вылазіла больш. То тут, то там вывіраліся грэцца на паверхню ўжо цэлыя, астраўкі. І ўсюды на кожнай купінцы, на кожным астраўку проста на вадзе зялёная радасць. Зеляніла сака, зеляніла лаза, і ўсё гусцей зелянелі алешнікі. Сыходзіла вада і з дарогі, але адступала неахвотна. Усюды кідала равы і ямы з лужанамі, чорную ліпучую гразь, што ніяк не хацела падсыхаць. Нельга было і думаць, каб пераехаць ці нават перабрацца пешкі. Са смуткам і нецярплівасцю пазіраў міканор на такую нібы недалёкую, але недасяжную выспу, на якой былі алешнікі. Ужо трэці месяц, Ні адтуль не прыходзіў ніхто, ні туды ніхто не дабіраўся. Трэці месяц нечутно было нічога з сельсавета, з воласці, не было газет. Пасля паўдня цёплым майскім днём Міканор наважыўся дабрацца да жаданай выспы. Выпраўляючыся з хаты ўзяў даўно ўжо непушаныя салдацкія чаравікі з абмоткамі. Нядобра ж было паказвацца ў чужым сяле як дома ў лапцях. Чаравікаў Міканор аднак не надзеў. Звязаўшы шнуркі, перакінуў цераз плячо і праз свае курані па даволі падсохлай дарозе пайшоў басанож. Ішоў Меканур весела, лёгка, толькі перад балотам спыніўся, выбраў з кучы галля, складзенага зімой, добры моцны дручок, зламаў верх і абламаў сучкі ў двух з гэтых спадарожнікам, які павінен быў памагаць, мацаць глыбіню гразі і лужын, а дзе трэба і стаць апірышчам, Меканур смела рушыў на балота. Гразь, дзе было яе неглыбока, ужо грэлася – Але калі ногі ўязджалі па калені ці глыбей, костачкі нылі ад холаду. Меканор як бы не заўважаў гэтага холаду. Душа была поўная клопату, дарогу ўвесь час запыняла, ашукувала, што ні крок то загадка, сачы, меры, выбірай, не хіп. У некалькіх месцах дарога была ў поравень з дрыгвою. Твань, рудая вода подступали так высоко до грудей, что усередине холодело. Вымок Микор, Миканор, утомился, покуль добрался до мостка. Коли стал на мостку отдыхаться, здивленно озернулся. Столько фарбов было в этом блескучем дни. У бляску озерца на болоте, у зеленения травы и осаки, у россыпи красок колькі ж іх красак жаўцела ўсюды, аж вочы сляпіла, як ад сонца. Меканора гледзеў сваю вопратку, штаны і нават ні з гімнасцёркі былі аблеплены тванню. Мыць трэба будзе і сушыцца, заклапочана падумаў ён і зноў палез у балота. Перабраўшыся на другі бок, Меканор падступіўся к лужыні, змыў гразь, выціснуў ваду, сеў абсушыцца. Але сядзеў ён нядоўга, карцела хутчэй пасці ў сяло. І не абсухшы як след стаў абуваць чаравікі, накручваць абмоткі пакуль дайду і якраз высахну, падумаў ён. Спачатку зайшоў у хату, дзе жыў Гайліс, сакратар ячэйкі. Не застаў толькі на двары адногрылася сляпаватая старая, якая злосна буркнула: « У полі ён. Меканоры без слоў ведаў, чаму злуе гэтая старая. Нядзеля, Божы дзень грэх рабіць. Меканор пайшоў к сельсавету. Сельсавет размяшчаўся ў былым папоўскім доме, што стаяў сярод ладнага садку. Побач з сельсаветам была крама, а за садам, акружаная бярозкамі і клёнамі, алешніцкая цэркаўка. Прысады да цэркаўкі ішлі паўз самы цяперашні сельсасавецкі дом, які стаяў як бы на дарозе веруючых, што густа цяклі у царкву святочнымі днямі. Па другі бок вуліцы, таксама сярод саду, стаяў яшчэ будынак накрыты гондай з пабеленымі аканіцамі гэта была школа калі дадаць што ў сельсавецкім доме акрамя самога сельсавета які займаў два пакоя у бакоўцы мясцілася такая важная установа як пошта то можна сказаць што тут быў самы цэнтр сяла і астатніх сёл якія падпарадкоўваліся сельсавету дружны лад новых устаноў што сабраліся тут на На невялікім пляцы зямлі вядома псавала старая цэркаўка, але з яе суседствам даводзілася мірыцца як з нежаданай але неадхільнай спадчынай. У гэтым цэнтры неўзабаве ішоў меканор. Крама, на якой яшчэ чырванеў першамайскі лозунг, была адчынена. Каля акрамы, як звычайна ў нядзелю, топілася нямала святочнага народу. Людзі стаялі, гаманілі, і каля сельсавета. Пазнаўшы куранюца, спынілі, сталі распытваць, якая дарога ў курані, што ў іх чуваць, як жывуць сваякі знаёмыя. У будынку сакратар сельсавета і стары паштар ігралі ў шашкі. Абодва так былі гэтым захоплены, што адказаўшы на прывітанне, нават і не зірнулі на меканора. Толькі дагуляўшы партыю і пасадзіўшы сакратара ў адхожае месца без меры шчаслівы ўрачысты, стары дастаў міканоравы газеты, цэлы стус беларускай вёскі. Многія лісты газеты аж пажоўклі ад даўнасці. Стары намерыўся быў пайсці да сакратара, што зноў расставіў шашкі, але ўспомніў, пакорпаўся ў століку, падаў міканору пісьмо. Два месяцы з гакам чакала сказаў ён за салоды кіруючы да шашак. Меканор паклаў газеты на канапу, разгарнуў трохкутнік. Пісьмо ад былога твайго суседа палошку і аддзялённага цяпер курсанта Івана Мароза не прачытаў, а здаецца, пачуў ён вясёлы голас свайго таварыша і нібы зноў вярнуўся меканору казарму, дзе побач галава галаве спалі на нарах іх аддзяленні, дзе столькі разоў ускоквалі, завіхаліся на знак начной трывогі. І зноў нібы пачуў, павёў вольнага ветру на амазырскіх кручах, рыбдошак на мосце пад нястройным крокам аддзялення і цурчанне пяску, што сыпаўся ў мелкія копчыкі, між лазняку ля прыпяці. У першых радках майго пісьма пісаў яму Іван. Спяшаюся паведаміць табе, што я не сакрэт канчаю курсы, скоро паеду на новую сваю работу, а куды гэта ўжо сакрэт. Меканор нібы пабачыў гарэзную Іванаву усмешачку. І тут прычэпа не ўтрываў, каб не пакпіць з любімага меканоравага слоўца. І не забыў пра гэта слова, а? помніць. З радасцю сустрэчы з таварышам няпрошаная кволая заныла зайздрасць. Цікавая праца будзе ў Івана. Некалькімі радкамі ніжэй таварыш як бы незнарок намякнуў, што будзе служыць на граніцы. І ён, Меканор, мог бы быць з ім таксама. І яму ж казалі ісці вось на тыя курсы, дык ён жа не згадзіўся. Снілася звала яго дамоўка. Яшчэ раз сумы зайздрасць варухнуліся, калі ў канцы кароценькага пісьма прачытаў: « О, ледь не забыў. Прывітанне табе ад кіселя. Недаўна прыслаў вестку, таксама дома заварочвае. Камуну арганізаваў. От табе, кісель наш. Камуну. А тут і згрэблі ніяк не дасі рады. Папракнула Міканора думка. Вуліца пачала стракаціць белымі чырвонымі блакітнымі кофтамі, хусткамі, хлапечымі сарочкамі і світкамі. Людзі ўсё выходзілі і выходзілі з-за хаты. Мірная гамонка старых, гаспадароў, вясёлы гаварок, моладзе. Ва ўсім чуўся спакой святочнага дня і радасць волі. Мабыць, кончылася царкоўная служба. Міканор успомніў бацькоў наказ – паглядзець, ці не прадаюць коз. І ўжо намерыўся падацца ў краму, калі к дому ціха падкаціла тачанка за пейкам. Апейка кіраваў сам, вітаўся з людзьмі, што здароўкаліся з ім, кланяліся. Каля плота, калі ён стаў прывязваць каня, некалькі чалавек акружылі яго, пачалі аб нечым раіцца, распытваць. Міканур пастаяў паблізу, але апейку было не да яго, і ён сеў на парозе пачакаць, калі старшыню адпусціць. О, якраз дарэчы, узрадаваўся апейку, убачыўшы Меканора. Успамінаў ужо, думаў, як бы дабрацца, толькі як дабярэся. Аэрапланам хіба дык не далі? І ён загаварыў клопатна. Болей за паўволасці адарвана. Кіраванне называецца. Ну што ў вас? Сяўбу скончылі? «Пасеялі», – адказаў Міканор. «Ну, а настрой які ў людзей? Чутак ніякіх не ходзіць, страшных там, пра вайну, пра чарцей балотных, мога?» «Да не, ціхо. Іншы раз хіба маслака прыпомніць. А так, ціхо». «Спакойна, гэта добра», – сказаў апейка. «Пара і вашым к спакою прывыкнуць. Загрэблю, калі возьмешся». «Так от, думаю, цяпер самы час», – падтрымаў апейка. «Пара Бярыся, не валаводься попусту. Упусціш момант, не сабярэш нікога. Да кот, хіба алешнікі не запазніліся, сказаў Міканор. Хібу адзін дзень, зразу абодвух бакоў. Абяцалі, што не падвядуць, сказаў апейка. Ну, але калі такі неспакой у цябе, я сам прасачу, каб не спазніліся. Сякеры атрымаў? А дзе там? адказаў Міканор. Першы раз чую, што яны е. Я нікога яшчэ не бачыў. Было відаць, што Меканура вельмі ўзрадавала гэта навіна. Ну рабочыя з рэчыцы прыслалі, адказаў апейка. Трэба будзе падмога, якая ад мяне прыязджае ў любы час. Чым магу, памагу? Ну хіба калі папужаць каго трэба будзе, налегце, з усмешкай адказаў Меканор. А ты не сілаю, не сілаю, ты свядомасцю старайся браць актывістаў арганізуй, каб памаглі, падбяры групу толковых сумленных, пагавары шчыра, паднімі іх над балотнай тванню, выведзі з царства з затхласці, пакажы, што навокал робіцца, што наперадзе будзе. Ты ж бачыў многа сам, ведаеш ты, нямала, ну зацікаў жа другіх, запалі іх. Спробуваў, адказаў Міканор. Ну дык што, не паддаюцца. Вочы апейкі кальнулі яго. Туго, не цікаўны нейкі народ у нас. Цёмны ведамо. Усе цёмныя пакуль не стануць светлымі, адказаў апейка. Працаваць нам трэба з імі. Па-ленінску, цярпліва, з верай у іх і з любоўю, з ленінскай любоўю. Не адчайвайся, зразу працы тут ні на дзень, ні на год. Оу. Падбег зачырванілы дубадзел. Апейка загаварыў да яго. О тут міканор збіраецца брацца за грэблю і непакоіцца, каб не падвялі алешнікі. Выйдуць усе як адзін, пакляўся дубадзел, зірнуўшы на міканора так, нібы той абразіў яго. Неўзабаве апейка з дубадзелам пайшлі ў сельсавет, а міканор, развітаўшыся з абодвума, пайшоў у краму. Яшчэ перад крамай яго зноў спынілі, падступілі з роспытамі пра дарогу, пра куранёўскія навіны, У краму ён ледзь уціснуўся ў духаце, перамешчанай з пахамі дзёгцю газы, поту калыхалася святочная гамонка, вісеў тытынёвы дым. Пакуль Меканор праціснуўся к прылаўку, нават сам узмакрэў, хоць выкруці сарочку. Але кос не было. Дзядзькі, падхапіўшы Меканорава пытанне, сталі лаяць кааперацыю, што ж за крама, калі ў ёй касы перад касавіцы не дастаць. Здзіўляцца пачалі Нохіму, у якога заўсёды ўсё есть. Няхай сабе даражэй, але затое без паю. Крамнік, дробны, касавокі, дзядзька Нохім, відаць, даўно прывыкла да такіх размоў, толькі галавой весела пакруціў. От ахвота, часаць языкі без толку. Купіўшы запалак і кніжачку, што трэба зрабіць, каб дабро расла, жыта, міканур, зноў выбраўся на волю, на сонца, і зноў пакіраваўся к дому, дзе жыў Гайліс. Нельга ж было пайсці з сяла, не пабачыўшыся з ім. Калі ён і цяпер у полі, то прыйдзецца папытацца ў гэтай старой злюкі дарогу і пайсці туды. Але Гайліс быў ужо дома, толькі што выпраг каня з калёс, на якіх ляжаў плух. Хударлявы, доўгі, сухім вуглаватым тварам і чубком жоўтых валасоў, ён адразу пайшоў насустрач міканору, трохі пакульгваючы, але разам з тым па-вайсковаму зграбна. Сінія вочы глядзелі мякка, нават нібы сарамяжа, а поціск рукі быў дужы і рашучы. «Даўно ўжо не было?» – засмяяўся ён вачыма – гаварыў Гайліс з акцэнтам. Словы, якія ён толькі што сказаў Міканору, выйшлі ў яго так. Тафно ўжо не было. Куранёвец ведаў, што з Гайлісавай гаворкі немала хто пацьмейваўся, але Міканор нібы не заўважыў акцэнту, такую павагу яго выклікаў дзіўны латыш, які браў мяцежны кранштат і бачыў нават блізка самога Леніна. «Сядай!» – запрасіў Гайліс. Яны селі на бервяно каля хлява. Гайліс зноў пяшчотна засмяяўся. «Тавно ўже не было! Тры месяцы?» «Тры?» «О, давно! Беру к лесе. А мы тут, брат, такія справы заварочваем. Па-першае, у алешніках і глінішчах машынныя таварыствы. У алешніках яшчэ і малочныя» дзіцячай радасцю сінелі добрыя вочы гайліса. Меканора гэта таксама радавала, але як і тады, калі ў марозавым пісьме чытаў пра кісялёву ўдачу, то да радасці прымяшалася зайздрасць, смутак, зноў нібы пачуў дакор сабе. Клуб стаў клубам, кожны вечар адчынены, бібліятэка, гурткі, агранамічны, антырэлігійны, драматычны гурток падрыхтавалі слухай смешны спектакль, называецца «Прымакі», напісаў Янка Купала. Вельмі смешная штука, людзі жываты папарвалі. Мы этот спектакль вазілі паказваць у глінішчы і княжуцу, о, таксама смеху было, расказываў Галіс. Ну, ось... «К нам бы приехали», – сказав Міканор. «Приехали б? Да дьявол його знає, як добраться до вас. Артисти ж можуть потопитися. На угол, брат, твоє курані мені як зуб боліть, вельми боліть, ну як скула. О, к операцію половина не уступила». І коли говорка пішла про греблю, з хати вийшла дуже лагодна молодіця з повними голими руками, поклікала обедать. Меканор хоць бачыў яе не ўпершыню, чуў сябе трохі няёмка, не ведаў добра дасюль, кім жа яна была Галісу, гэта прынадная ўдавіца салдатка, што прытуліла бяздомнага добрага латыша. Жонка не жонка, усе навокал гаварылі, што вяселле не гулялі, а вось жа цяжарная, праз месяц другі народзіць. Дзіўнае было іх жыццё. Дзіўнае было знаёмства, Толькі адзін вечар пабыў любы харытоніхі ўзводны гайліс, калі гналі запрыпяць банду Балаховіча. Але праз год сярод усіх сваіх ваенных дарог не забыў ён сцежкі да яе хаты. Вярнуўся, асеў каля ўдавіцы. Хаця куды ж падацца было яму маладому, адзінокаму, калі родны кут застаўся недзе там, на другі бок мяжы. Галіс запрасіў і Меканора паабедаць, але Меканор сказаў, што няма калі трэба дабірацца назад у курані, пакуль светла. Oh boy. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.